ispravnosti braka. Prvo, da bi brak bio brak u islamu, mora da postoji šta? Mora da postoji muško i žensko, da hoće da stupi u brak. Nekada mi, kada smo čitali ovo u knjigama, mi smo kontali što li je ulema ovo govorila, a ta naša ulema gleda daleko, daleko, daleko. Sada imate na zapadu, ja čitam, volim ja čitati ovako i Poželio se, kaže, s krokodilom. Poželio se s laptopom. Poželio se s autom oženio vjenčuo, kaže, za biciklo. S biciklom se oženio. I tako, o, muško i muško, ma to više nije nikakav problem. Žensko i žensko, ma to, to je najnormalnija pojava. Ne, u islamu no, nema, nema. Krakodil, nema. Tiča, ništa. Lato, ništa. U, islamu se ženi muškaraca ženom. To je prvi uvjet. Druga stvar uvjet jeste da dođe do znači jasne ponude, da muškarac kaže ja želim da vašu tu i tu čerku i da mu staratelj kaže da, mi za tebe dajemo ovu našu čerku po imenu taj ta i da ona kaže da, pristajem. To su uvjeti. Imate nakon toga <clears throat> obavezno da se e, zabrane, a o tom ću govoriti kad budemo govorili samo u propisima za žene. Znači, zabrane smisla da djevojka nije čovjeku zabranjeno iz bilo kojeg aspekta, da li krvno, da li tazbinski, da li po mlijeka. Kod nas to ne može doći do toga. Kod nas ako je 160 koljeno, kaže ne žene nema šta njena, njene i moja njene zajedno ovce čuvala, nema da se nema teorija, a a, familija, kaj pile su od iste kozi mlijeca, ne, ne, A hoće da vam sad izradim mobitel, jučer pitanjem čovjek postavlja tako, koliko pitanje dolazi. Čovjek kaže, moja nene i njena nene tamo negdje Šest detetične, čovječe, to ne može, nijedan matičar spojiđe s one koja je kompanija. Kaže, ne daju da se ženimo, meni se djevojka sviđa, ja se njoj sviđam, ne mene, familija ste i završena To je pretjerivanje, u islamu imaju zabrane, ali znači u granicama i te zabrane. Također, znači, rekli smo, od uvjeta jeste starate dozvola staratelja, Boži poslanik izrekao više hadisa gdje kaže illa nema braka bez dozvoli staratelja. I onaj koji je ostario i koji ima djecu zna koliko je tu savršenstvo Islama se ogleda, da nema braka bez staratelja. Jer smo rekli, djevojka u tim godinama, pogotovo sad, znači kad ljudi imaju razno razna imena, lavovi Islama, sablje Islama, tevhidi, suze i lako, biser Islama, ima više ti kakvi ogrlica nemaš, biser Islama, ma nema šta je. I ona jadna ti, sam nadješ sebi ime lav Islama. Gotovo, ona odmah padne, evo ga, ja jedno čekam da moj lav uđe. Gospodja, taj lav ujeda, bježi od njega. Zato staratelj ima svoju svrhu. To nije bezvezni. Boži poslanik ništa, znači uvijek nije bezvezni propisano. Nakon toga, kako se zove, ne bi, da, ne bi želio da dođe do znači onaj pogrešnog shvatanja. Može doći u da žena nema staratelja. Ili nema oca, ili nema amiđe, nema dajiđe. Znači imaju, to su izuzetne situacije, ali generalno mora biti generalno mora biti dozvola staratelja. Staratelj, evo, nakon nabrzo ću vam pročitati, ko može biti staratelj? Poredo svi, otac, djed, sin, unuk, brat, bratić, aniđa i tako dalje. Znači, muškarci, najbliži muškarci, ženi, znači, onaj, mogu da budu staratelji, ali pored se Isto tako svjedoci. Uvjet za brak jeste svjedoci. Nažalost, nerijetko nam se dešava, naročito kad naša braća žele da se oženi po drugi put, tada mnogi ovi uvjeti se tresu ko Banja Luka, ko je 45, ne znam nijem. Znači, tada se gleda malo tolerantnije. Ma, nemaju babi, pomrle sad odjednom sve žene koji se se po drugi put, sve su je time neki, sve su i srebrenici, nijedna nima mami, nima babi, nima svjedoka, sve pređu ređu magazama, neće zaključano. Prvi brak, drugi brak, isti uvjet, zapamte danas pravilo. Hoćeš da se ženiš drugi put, isto tako, babina vrata, kaže ja želim da se ženim imam već jednu ženu i tako dalje. U nas sve neki drugi brakovi nisu svi, ali većina, sve su to neko jetime, sve su neke žene, nemaju nikoga od muške lozi. To verujem, kod je spala s nebesa, nema ona nikakvog muškarca, nema u familiji. Imam svjedoka, nema ni svjedoka, neđe u braku, neđe u magazin, neko i tako dalje. Kod studenta, pričao sam ja nedavno na jednom predavanju, kad mi je došlo jedno pitanje putem interneta, jedna naša sestra kaže studiram i tako, imala sam kolegicu, nju su odveli takvu neku magazu i vjenčala se ona, nema svjedoka, nema niđe, nikoga, samo Kaže, pa mi se ta sestra zgadila u smislu taj njih postupak. Ali, pošto truhli jabuke, truhnu jedna od druge, kaže, i ja sam za tri mjeseca u istu magazu ošla, i ja sam se potpisala. E, sad je problem! Jer to je tajni brak, kad sutra zatrudniš ti da ide, ide, živiš kod svog babi, dolaziš kući, ne zna niko ništa, ali kao udata, a odjednom stomak, šta je čer, čeri, čega stomak? A, išla u magazin. E, Nemojte se igrati, tuđa čast je svijeta u islamu. Imaš mogućnost da se ženiš, ženi se kako je Allah naredio. Nek zna tvoje selo, tvoja zgrada, tvoja čašija da se ženiš. U islamu nema tajni brakova. U islamu nema braka bez staratelja, roditelja. I tako dalje. Imaju u svemu tome neki mali izuzeci, ali ovo su temelji od kojih mi nikako ne odustajemo. Isto tako, vjenčani dan, znači da bi brak bio validan, treba da se odredi vjenčani dan koji je svakako apsolutno pravo ženi. Znači, onaj vjenčani dan koji žena uzme prilikom sklapanja braka je njeno pravo i muž ako ga odmah isplati, to je dugovanje. Mi, nažalost, dosta puta ljudi kada obećaju ženi mehr, onda nekako direktno i indirektno na nju djelu da ženu halalim i gore dole, paša nije obaveza ti Kao što si dužan, otišao si od nekog uzanjio pare i vraćaš mu isto tako ženi ako nisi isplatio mehr, to je njeno pravo, ima pravo da ga zadrži i nije obaveza da ti to halalim. Znači, rekli smo da imaju tu tri vrste zabrana u grafu, nećemo to govoriti zato što je tu zaista dugo poglavlje. Imamo zabrane po krvi, imamo zabrane po taždinstvu, imamo zabrane po mlijeku. Pazite, čovjek kada želi da se ženi mora pasiti na ove stvari. Za vrijeme Božjih poslanika, su Buhari i Muslimu, desilo je se da je čovjek oženio sestru po mlijeku. Da vas sala nagavi, sestre drage, da ako možete malo sam da pratite ono što se izlaže, jer je ovo govor o Znači, za vrijeme Božijeg poslanika je se desilo da je čovjek oženio sestru po mlijeku, nakon što mu je izrodila djeca. Tako da čovjek treba da pazi da slučajno se ne bi desilo, ne do Allah da uradi nešto što je zabranjeno. U islamu imate dvije vrste zabrane, imate trajni i privremeni. Određene zabrane su trajne, znači jednog momenta kada ti e, punica je čovjeku trajna zabrana. Sutra možeš razvesti ženu, ali ta punca je tebi trajno zabranjena. Imate privremeni zabran u islamu, e, primjer radi svastika žena, e, ženina sestra, dok je čovjek oženjen sa jednom sestrom, drugu mu je zabranjeno ženiti. Ako se nekad razvede sa tom ženom, ima pravo da oženi njenu sestru po islamu, to nije zabrano. To su takozvani, e, znači, nisu trajni onaj privremeni zabrane u islamu.